Արցախի Պետական համալսարանում անցեկացվել ավանդական անկախության դասը։ Վաղճանվել է բարերար Վահագն Հովնանյանը։ Արցախի նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանի մահվան կապակցությամբ։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Ուկրաինայից Հայաստանում բնակություն հաստատած անձանց սոցիալական իրավունքներն ապահովելու նպատակով Հայաստանի կառավարությունն ընդունել է համապատասխան որոշում։ Ադրբեջանի նախագահը խուսափում է ՄԱԿ-ի վեհաժողովի նստաշրջանին մասնակցելուց։ Լևոն Արոնյանը Ֆիդեի դասակարգման աղյուսակում մնացել է 11-րդ տեղում։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Արցախի կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասլյանի խոսքով այս տարի Արցախի 219 դպրոցը ոտք դրեց 2760 առաջին դասարանցի։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի շատ առաջին դասարանցի ունենք։ 2014-2015 ուսումնական դարում առաջին դասարանցիների թիվը եղել է 2329-ը։ Երեխաների թվի աճը պայմանավորված է Ղարաբաղյան մեծ հարսանիքով, քանի որ այդ տարի ամուսնացածների երեխաներն այսօր դպրոց են գնում։ Իսկ ընդհանրապես Ղարաբաղում ծնելիության աճի տենդենց կա, հատկապես վերջին 5 տարիների ընթացքում նշել է Սլավա Սրյանը։ 2008 թվականին Արցախում միանգամից գրեթե 700 ընտանիքներ կազմվեցին։ Հենց այդ ամուսնություններից ծնված երեխաներն արդեն սկսում են դպրոցաճախել։ Հաջորդ տարի հնարավոր է ավելի քիչ լինեն առաջին դասարանցիները, բայց 2500-ի շեմը կպահպանվի, հավելել է նախարարը։ Սլավա Սարյանի խոսքով դպրոցները պատրաստ ընդունել են առաջին դասարանցիներին։ Դասագրքերի բաժանման գործընթացը սկսված է։ Մեզ մոտ ոչ թե առաջինից 4-րդ, այլ առաջինից 12-րդ դասարանների աշակերտներն անվճար են ստանում դասագրքերը պետության հաշվին, ընդգծել են նա։ Շարունակում ենք թողարկումը խոսափողի մոտ Վարսիկ Հարությունյանն է։ Սեպտեմբերի 1-ը նորի սկիզբն է։ Այսօր շունչ եւ նոր ընթացք է ստանում ամեն ինչ։ Վերաբացվում են դպրոցները, սկսվում է աշխատանքային գործընթացի երրորդ շրջանը։ Օրվա խորհուրդը պահպանելու, սովորողների մուտքը տոնական եւ հիշարժան դարձնելու նպատակով դպրոցներում անցկացվում են հանդիսություններ նվիրված գիտելիքի օրվան։ Ստեփանակերտի Եղիշեչարենցի անվան համար 7 դպրոցում նույնպես թևածում էր տոնական դրամատրությունը։ Դպրոցի տնորեն հանրապետության վաստակավոր ուսուցչուհի Անահիտ Պողոսյանը հանդես եկավ ողջունի խոսքով հարգելի արցախցիներ, մեր պատվարժան հյուրեր, հարգարժան մանկավարժներ եւ մեր անչափ սիրելի աշակերտներ։ Այսօր մեզ մանկավարժների համար ամենապանցալի տներից մեկն է, քանզի այսօր գիտելիքի եւ դպրության, այսօր սեպտեմբերի 1-ի ուսումնական նոր տարվա օրն է։ Իդեպ, այս տարի 7-րդ դպրոց կհաճախի 219 առաջին դասարանցի։ Ողջունելով առաջին դասարանցիներին Անահիտ Պողոսյանը նշեց, որ նրանք անպայման կսիրեն դպրոցը։ Մեր հարգարժան ուսուցիչները 7 դպրոցի անոնը, պատիվը բարձր պահով լավագույն մասնագետները ջանք ու երանք չեն խնայում, որպեսզի այդ երեխաներին տան խորուն գիտելիքներ, որպեսզի այդ այս երեխաները կարողանան արդարացնել եւ մեր Առաջին անգամ դպրոց ոտք դրած աշակերտների կյանքում իր ուրույն տեղն ունի առաջին ուսուցիչը։ Առաջին դասարանի դասվարների անունից աշակերտներին շնորհավորեց Վերա Սուլեյմանյանը։ Այսօր բոլորիս համար մեծ տոն է։ Սեպտեմբերի 1-ը նշվում է որպես գիտելիքի, գրի ու դպրության օր։ Այսօր մեր երկրում հազարավոր երեխաներ առաջին անգամ ոտք են դնում դպրոց դառնում են աշակերտ։ 2019 առաջին դասարանցիներ այսօր եկել են դառնալու Եղիշե Չարենցի անունը կրող համար 7 հիմնական դպրոցի արժանի հերթափոխը։ Այսօր մեր առաջին դատարանցիները ամենաերջանիկն են։ Չէ որ այսօրվանից նրանց համար սկսում է մի նոր կյանք, որը նրանց հետագայում կտանի դեպի նորանոր բարձունքներ։ Դպրոցի ուշչական կոլեկտիվին շնորհավորեց 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Ագապի Սարգսյանը։ Շնորհավորում եւ Ուսումնասիրություններ եմ ապրել հա, սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ։ Այսօր տոն է իմ անկախ ու ազատ Արցախ աշխարհում։ Տոն, որին բոլորը սպասում են մեծ ուրախությամբ, մանավանդ առաջին դասարանցիները։ Շնորհավորում եմ մեր սիրելի ուսուցիչներին, ծնորինությանը, բոլոր-բոլոր նրանց, ովքեր տարիներ շարունակ կատարել ու կատարում են ամենահայրենանվեր աշխատանքը մատաղ սերնդի դասերակության գործում։ Եղեք միշտ առողջ այդպես բարի։ Միշտ ճպտերը ու ճանքով լեցվում։ Շնորհավորանքներին հաջորդեց գեղեցիկ տոնական համերգը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թողարկումը շարունակում է Աննա Ղուկասյանը։ 2015-2016 ուսումնական տարին յուրօրինակ դիմավորեցին նաև Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաներն ու ուսուցչական կազմը։ Վաղ առավոտից վարժարանը մարդաշատ էր։ Առաջին զանգի արարողությանը մասնակցելու էին եկել Իվանյանի սաների հարազատները, հյուրեր եւ պաշտպանության բանակի սպաներ։ Վարժարանի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով հրամանատարի տեղակալ մայոր Հրայր Բաղդասարյանի խոսքով այս տարվա առաջին զանգը հոբելյանական էր վարժարանի համար։ Մեկնարկող 2015-16 ուսումնական տարին յուրահատուկ Իվանյանի ռազմամարզական վարժարանի համար այն առումները, որ նախ այն 15-րդու հոբելյանական է եւ երկրորդ, որ առաջին ուսումնական տարին է, որ մոզ մոտ արդեն ուսումնառություն կստանան գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներ։ Ունենք երկու աղջիկ, որոնք նախընտրել են ուսումը շարունակել մեզ մոտ։ Հիմնական գերխնդիրն ու նպատակը մեր այս ուսումնական տարվա այն է, որպեսզի ուսումնական տարի յուրահատուկ դարձնենք նաեւ ուսման առաջադիմության եւ գերազանց կարգապահությամբ։ Բոլոր անհրաժեշտ բավարար պայմանները կան ուսումնական բազան համապատասխանում է եւ հնարավորինս մենք գերականացնենք մեր նպատակը։ Հենց առաջին օրը սկսվեց տոնական տրամադրությամբ, քանի որ նախորյակին տղաները մեր խումբը վերադարձավ Ծաղկաձորից Սայոզ 2015-19 կեպաբեդը մրցաշարում կարելի ասած հաղթանակած 42 մեդալներով Դա արդեն ուսումնական տարվա առաջին օրվանից բարձր տրամադրություն եւ հաղթանակելով ճռականություն ապարգևեց մեր բոլոր սաներին։ Վարժարանի առաջին աղջիկ Սանը եւ Աղազարյանը ընտրել է զինվորականի մասնագիտությունը, որովհետեւ վստահ է, մեր տարածաշրջանում աղջիկներն էլ պիտի ուժեղ լինեն հոգով եւ ֆիզիկապես։ Ես ընտրել եմ ռազմական գործը, որովհետեւ կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանում այն շատ կարեւոր գործ է եւ աղջիկների մասնակցությունը չեր խանգարի։ Իմ կարծիքով մեր տղաներին հարկավոր է օգնությունը եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի օգնենք մեր տղաներին պահել սահմանները։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր այցելել է Արցախի պետական համասարան։ Հարգանքի турք մատուցելով Արցախյան պատերազմում զոհված ուսանող ազատամարտիկների հիշատակին խորհրդարանի ղեկավարը պաշտպանության նախարար Լեոն Մնացականյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը եւ Արցախի պետական համասարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը մասնակցեցին Մայրբուհում ավանդաբար անցկացվող անկախության դասին։ Ողջունելով բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմին եւ ուսանողությանը, Աշոտ Ղուլյանը շնորհավորել է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ եւ կարեւորել Արցախի գիտակրթական համակարգի ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու պետական եւ մասնավոր հատվածների համար որակյալ մասնագետներ թողարկելու հարցերը։ Ազգային ժողովի նախագահն իր ելույթում անդրադարձել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի խորհրդին Արցախի անկախ պետականության կայացման գործընթացներին եւ տարածաշրջանի քաղաքական վերջին զարգացումներին։ Հանդիպան ավարտին Աշոտ Ղուլյանը ներկաներին շնորհավորելով գիտելիքի եւ դպրության ու հանրապետության գալիք օրվա արթիվ ուսանողներին մասնագիտական պատրաստվածության բարձրացման կոչ արել, ընդգծելով, որ Արցախի առաջընթացի հերանեկարները մեծամասամբ կապված են են հենց մարդկային ներուժի զարգացման հետ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել բարերար Վահագն Հովնանյանի ընտանիքին։ Նրանում ասված է. «Խոր ցավով տեղեկացա բարերար հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ Վահագն Հովնանյանի մահվան մասին»։ Վահագն Հովնանյանը բացառիկ ազնվորություն էր, մեծ հայրենասեր, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է հարազատ ժողովրդին, հայոց անկախ pedagogical զարգացմանն ու զորացմանը, համահայկական խնդիրների լուծմանը։ Նրա գործուն մասնակցությամբ իրականացվել են ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր ծրագրեր։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից անդառնալի կորստի կապակցությամբ ցավակցություն եւ զորակցություն եմ հայտնում Վահագն Հովնանյանի ընտանիքին, նրա հարազատներին ու մերձավորներին։ Նրա հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրտերում։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանի անվան կապակցությամբ։ Նրանում ասված է. «Մեծ ցավով տեղեկացա ականավոր ռազմական եւ պետական գործիչ գեներալ գնդապետ Գուրգեն Հարությունի Դալիբալթայանի մահվան մասին»։ Գուրգենդալի Բալթայանը մեծ ավանդ է ունեցել հայոց բանակի կազմավորման ու զորացման գործում, իր անունը թողնելով հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեջ։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն եւ զորակցություն եմ հայտնում Գուրգենդալի Բալթայանի ընտանիքին, նրա բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին եւ խոր վշտի այս ցաներ պահին մաղթում արիություն եւ ոգու կորով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 31-ին եւ սեպտեմբերի լույս 1-ին հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 120 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1200 գրակոց, այդ թվում ականանետներից եւ նռնականետներից, ինչպես նաեւ 1 գրակոց ՏՊ 107 հրթիռահրետանային կայանքից։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանումների պատասխան գործողությունների արդյունքում հակարակորթի ակտիվությունը ճնշվել է։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով հայկական ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում բնակություն հաստատած անձանց սոցիալական իրավունքներն ապահովելու նպատակով կառավարությունը ընդունել է համապատասխան որոշում։ Կառավարության նիստում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նշեց, որ վերջիններիս կենսաթոշակ, ինչպես նաեւ ծերության նպաստ, հաշվանդամության նպաստ, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ կնշանակվի եւ կվճարվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվի առնելով սույն որոշման դրույթները։ Մասնավորապես որոշ դեպքերում համապատասխան փաստաթղթերը չեն պահանջվի։ Սոցիալական ոլորտին վերաբերող մեկ այլ որոշմամբ 2016 թվականը Հայաստանում հայտարարվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նաև այդ կապակցությամբ անցկացվելիք միջոցառումների ցանկին։ ԱՄՆ Ադրբեջան հարաբերությունների բավականին լարված ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը խուսափում է մեկնել Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի հոբելյանական նստաշրջանին, որի շրջանակում ակնկալվում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման հետ կապված նրա հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ադրբեջանական ազատլիկ թերթի փոխանցմամբ կասկած չկա, որ Ալիևը ԱՄՆ մեկնելու մեջ հետաքրքրված չէ, քանի որ ԱՄՆ-ի հետ լարված հարաբերությունների պատճառով այնտեղ նրան դժվար բանակցություններ են սպասում, որոնք կընթանան շատ խիստ տոնով։ Չի բացառվում, որ վերջին պահին իշխանությունը կհրաժարվի այդ այցից եւ պետության ղեկավարի փոխարեն ԱՄՆ կուղարկի այլ պաշտոնյայի, քանի որ ԱՄՆ եւ մի շարք այլ արեմտյան երկրներ բազմիցս խիստ դժգոհություն են հայտնել Բաքվի վարած քաղաքականությունից գրում է թերթը։ Հղում կատարելով ներիշխանական իր աղբյուրներին թերթը գրում է, որ խիստ հավանական է, որ Ալիևը վերջին պահին կհրաժարվի ՄԱԿ-ի նստաշրջանի շրջանակում նախագահ Սարգսյանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից ծրագրած հանդիպումից, ինչի մասին երեք ակնարկել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը։ Մարզասերների համար Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի դասակարգման աղյուսակում մնացել է 11-րդ տեղում։ Նրա վարկանիշը 2765 է։ Լավագույն տասնյակում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Առաջատարն աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է։ 24-ամյա Նորվեգացուն հաջորդում են աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիշվանաթան Աննանն ու Բուլղարացի Վեսելին Թոփալովը 100 լավագույն գրոսմայստերների ցուցակում տեղ են գտել Հայաստանի հավաքականի եւս երկու ներկայացիչներ՝ Գաբրիել Սարգսյանը 61-րորդն է, իսկ Սերգեյ Մոսիսյանը 89-րորդը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց